Të hoxhës Muhammed ibn Abdul Wahhab Allahu e mëshiroftë. Ne kemi ngel te kaptina ku hoxha Allahu e mëshiroftë ka përmend hadithin e Ebi Leith al-Waqidi ku disa prej sahabeve të rinj, të cilët kanë hi në Islam dhe nuk i kanë ditë shumë prej dispozitave të Allahu xhelle wa ala, U mahnit dhe u çudit me fjalën e tyre të madhe tha Allahu Akbar, tha Allahu është i më i madhi, keni thonë një fjalë sikur që kanë thonë Benu Israilt Musa alayhis salam kur kanë kalu prej detit, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, bana edhe neve një zot, qysh kanë ata zot viçin, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka krahasu fjalën e tyre nga padituria të cilën e kanë thonë me fjalën e mushrikëve apo atyre të cilët kanë bo shirk prej popullit të Musës. Dhe kjo na ban me dije për një vlerë të mësimit të këtyre meseleve. Siç ka thonë Ibn Qayimi në librin e tij Miftahu Darus Saada, ka thonë ilmi është dy lloj. Ilmi, dituria e cila mësohet është dy lloje. Njana është mjet Njana është qëllim vetvete. Pra ka ilm e cila është mjet për punë. Pra mësohet jo për vetvetiu, po për diçka tjetër, për me punue me ta. Mirëpo ka ilm çka mësohet vetvetiu, sinohet vet qaj ilm me dit. Qysh ka thonë Allahu xhelle wa ala, Allahu ledhi khalaka seb'a semawatin, wa minel ardi mithlehunne, jetenezzelul emru bejnehunne, li ta'lemu ennallahe ala kulli shej'in kadir. Allahu është ai i cili ka kriju shtatë kat qiell. Edhe nga toka ashtu njëjtë. Dhe e zbret Allahu urdhrin e tij prej qiellit për asgjë tjetër vetëm që ta dini se Allahu është më i fuqishmi për gjithçka. Ibn Qayyim nga kjo ajet ka thonë dhe kjo kjo ajet argumenton se ka ilm i cili sinohet në vetvete. Pra ka ilm, çka mësohet veç për ilm, s'ka punë. Po veç me dit, Allahu i ban do çështje veç me dit. Dhe kjo prej madhërisë të Allahu xhelle wa ala. Kur njeriu e din sa është i madh Allahu xhelle wa ala, ky ilm sinohet në vetveti. Edhe shumicat e meseleve të akides janë të cilat sinohen në vetveti. Sidomos emrat dhe cilësitë e Allahu xhelle wa ala. Çka don Allahu xhelle wa ala, këto janë prej çështjeve të cilat mësohen vetvetiu dhe janë të sinuara nga ana nga ana e Allahu xhelle wa ala në mënyrë teorike, në mënyrë teorike. Kemi mbet tek dobitë që i ka përmend hoxha prej këtij hadithi, ka thonë dhe se këta sahabe nuk e ditën se kërkimi i bereqetit prej diçkaje çka s'kërkohet bereqet është prej shirkut. Apo ato kërkun, bana edhe neve një varse, t'i varna armt. Ata nuk, nuk iu shkoi menja që kjo është shirk. As nuk e ditën, as s'e kanë paramendu se nuk, e, nuk i kishin thonë kurrë. Ngase ai ka thonë, kunna hudethae ahdin bil kufër. Jena kanë herët që kena dalë pi kufrit. Frik kena dalë pi kufrit. Pra, komentatorët e hadithit kanë thonë, ka dashtë transmetuesi me thonë, normal se çifti i Ebu Bekrit dhe Omerit nuk e thotë këtë fjalë. Sado e din, kanë ilm, po na s'e kena ditë, edhe e kena thonë. Megjithëta Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka arsyetue. Nuk i ka arsyetue. Nuk i tha ju jeni të ri dhe nuk i dini, jo. Tha keni thonë sikur siç kanë thonë mushrikët e hershëm. Pra, hoxha thot, edhe pse mesela ka qenë shumë e hollë, mea dikkatihi ve khafaihi, edhe pse a e msheft, edhe pse a shumë e hollë, edhe nuk e kanë ditë, megjithëta s'i ka arsyetu Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është prej asoj meselet se ne kemi përmend se në disa mesela Allahu nuk i ka lon njerëzit m'u arsyetue. Nuk i ka lon njerëzit m'u arsyetue, po duhet me i mësu paraprakisht që mos me ra n'ato. Paraprakisht duhet m'u ulë dhe me morrë çështjen serioze dhe mos me ra n'diçka çka ti mendon se krejt n'rregull është ndërsa te Allahu nuk është n'rregull. Ti mendon se krejt n'rregull a, edhe ata kanë menduar që kjo është mirë. Mirëpo Pejgamberi tha jo, innaha sunan. Këto janë rrugica që keni me i pasue prej atyre të cilat kanë kalu para juve. Pastaj tha hoxha dhe nga ky hadith e nxjerrna se ekziston shirk i madh dhe shirk i vogël. Shirk i madh dhe shirk i vogël dhe kemi përmendur se çdo shkak, çka Allahu xhelle ue ala s'e ka bo shkak, s'e ka bo sebeb, sikur Fatihaja e cila është shkak për me të shërue, ka sendet që nuk janë shkaqe, Allahu s'i ka lanë shkaqe. Nëse dikush i marr shkaqe, atëherë ben shirk të vogël. Nëse mendon se kanë ndikim vetvetiu, ben në shirk të madh. Pastaj, thotë hoxha Allahu e mëshiroftë, mesele tjetër nga hadithi, nxjerrna se sahabët e mdhaj i kanë ditë meselet, ndërsa të rinjtë nuk i kanë ditë. Edhe hoxha thot, Allahu e mëshiroftë, ai i cili futet në islam i ri, mundet m'u arsyetue. Pra ai i cili e thot, la ilahe il-lallah, Muhammedun Resulullah, don me infet Allahu xhelle ue ala, dhe pas një ore e thot një fjalë të kufrit. E thot një fjalë të kufrit. Ky nuk mirret tek Allahu xhelle ue ala në përgjegjësi menjëherë. Pse? Ngase nuk di. Duhet t'i qartësohet meselja dhe mos të mirret menjëherë. Ngase Pejgamberi sallallahu sallam, nuk i ka gjyku ata me kufër. Ka thanë, kini thanë fjallë të kufrit, mirë po nuk i ka gjyku me kufr, nuk i ka trajtu si kufar, nuk i ka trajtu si jobesimtar dhe këto mesele duhet mësohen mirë, ngase njeriu mundet me ra në ndonjë lloj të kufrit, apo shirkut, i cili a i msheft, nuk e din shumica e njerëzve, apo personi është i ri në islam dhe nuk gjykohet menjëherë dhe nuk trajtohet ai person si kafir. Thotë hoxha, Allahu e mëshiroftë, En nehju anit teshebbuhi bi ehlil xhahilije Ndalimi rreptësisht nga përngjasimi me xhahilat Dhe këta kanë ra n'këtë mesele se kanë lakmu te qafirat Ja Rasul Allah ksi ra ato që e paskan një varëse bana edhe neve nja Edhe kjo është shkaku i shumë prej njerëzve të cilat binë në shirk dhe kufër, apo në dalalete të, të shumta. Esenca a se lakmojnë te qafirat, thojnë, ta bojmë edhe na si ata. Mirë po binë në sende të mdhoja. Andaj, thotë hoxha, ndalimi i rreptë nga përngjasimi me xhahilat. El gadabu indet ta'lim. Hoxha e ka nxjerrë një mesele, e cila është shumë e fshehtë, po e ka nxjerrë prej hadithit. M'lejohet hoxha mu nervozu ndonjëherë për të mirën e nxënësit. Apo sahabët e thanë një fjalë të madhe, s'e ditën që a e madhe. Pejgamberi sa tha Allahu Akbar, u nervozu. U nervozu. Si ka mundsi ju me thonë këtë fjalë? Pra lejohet mu nervozu hoxha ndonjëherë kur dikush thot fjalë të rëndë. Edhe pejgamberi s.a.s. a shembëlltyra ma e mirë. Pra u ka nervozu. Qysh muni ju me thonë këtë fjalë? Qysh muni ju me thonë këtë fjalë, banani neve një varëse si qafirave. Allahu Ekber, ka bërtit pejgamberi sallallahu alai sallam për të mirën e sahabeve. Thotë hoxha, rregulla e përgjithshme nga fjala e pejgamberit sallallahu alai sallam, inneha sunen, janë tradita çka kanë me i pasue njerëzit. Dhe kjo është prej shenjave të pejgamberisë Prej shenjave të pejgamberisë, se pejgamberi sallallahu alai sallam, se ka thonë kini me i pasu traditat e jehudve dhe krishterve. I thanë, ja Rasulallah, kand kena me pasu? Tha, krishter dhe jehud, s'ka tjerë. Edhe ka ndodhë kjo. Dhe shikoj njerëzit, shikoj njerëzit, nuk qesin jehudët, masonat, krishter, diçka, të re, vetëm se ignorantët prej muslimanëve vrapojnë, ta bojmë edhe na, lakmojnë mas tyre. Fil Kur'ani ennehu lena Dhe kjo një rregull shumë e madhe Thot hoxha Allahu e mëshiroftë Çka i ka nënçmu Allahu jehudet dhe krishterët në Kur'an Ajo vlen për neve Edhe për neve Madje ka thonë shejhul islam Ibn Tejmije Nëse s'ish kon qikjo rregull qështu Kish me qenë Kur'ani për krishterët dhe jehudet A e dini pse? Mos me qenë që kjo rregull kështu, kish me qenë Kurani për krishterë dhe jahudë. Pse, Allahu më së shumti i ka nënçmu jahudët dhe krishterët dhe ju ka ba demant në Kur'an. Apo, ato thonë Allahu xhalla wala ka thonë kështu, Allahu ju ban demant. E disa gafila, qëllimisht apo jo qëllim, Allahu e din, kanë një rregull se çka i ka qortu Allahu jahudët ajo s'vlen për neve. Allahu i ka qortu jahudët, kjo s'vlen për neve. Për shembull Allahu xhalla wala ka thënë për krishterët dhe jehudët, "Wa man lam yahkum bima anzal Allahu fa ulaika humul kafirun." Kush nuk gjykon me atë çka e ka zbrit Allahu, ata janë jobesimtarë. Çka kanë thënë disa njerëz? Kanë thënë, "Shikone shkakun e zbritjes." Dhe shkaku i zbritjes me të vërtetë ka qenë jehudët dhe krishterët. Allahu e ka zbrit këtë ajet për jehudët dhe krishterët. Dhe disa njerëz kanë mendu se kjo s'vlen për neve, masi ka zbrit për krishterët. Jo. Allahu xhalla wala i qorton krishterët, po muslimanëve ju thot, "Për juve as nuk bëhet muhabeti. Ju keni besuar, ju për juve nuk bëhet. Nëse Allahu e ndalon jehudin dhe e qorton për një kufër, çka thu për besimtarin?" Në mënyrë ma përparësore, në mënyrë ma përparësore. E qorton besimtarin. Andaj hoxha thot, çka e ka qortu Allahu jehudin dhe krishterin në Kur'an, ajo paraprakisht vlen për neve. Ngase Allahu nëse don me kthy jehudin në islam e tyje, nëse jehudin do me rujt prej gjynaheve dhe krisht dhe i thot e fela jetubune ila Allah, Allahu ju ka thonë në surën Maide, as Duhet me dit thot se te sahabët është ngulit në kokë se adhurimi është i ndërtuar me urdhër. Apo se ato e banën një vepër pa e vetë Pejgamberin a.s. a ban me bën një herë. Pa e mësu një herë, a lejohet me bën një adhurim të ri pa thon Allahu. Apo nuk lejohet me bë kurgjë prej adhurimeve pa thon Allahu bane. Nuk lejohet kurgja me ba pa të thonë Allahu bane. Pse? Se mund është me ra në sene të ndaluara dhe ti nuk e din. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sel-lem ka thonë, njeriu hidhet në zjarr, sebeine handakan, 70 vite, bi kelime, me një fjalë. La julki leha bale, s'ia vnon mendjen kur e thotë, s'ia vnon mendjen, e thotë një fjalë. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sel-lem tha, 70 vite, futet në zjarr. Pse? Fjalëve s'thash pale çka. Mirëpo te Allahu xhalla wala peshon ajo. Dhe futesh në zjarr. Dhe pasojë e kësaj është mosmësimi me seriozitet i librit të Allahut tebareke ve teala, andaj hoxha thot duhet me ditë se adhurimet janë të ndërtuara mbi urdhër, pra nuk guxon besimtari me lëviz. As hap, as abstenim, vetëm se me legjitimitet nga ana e Allahut tebareke ve teala. Pastaj hoxha ka nxjerr një dobi tjetër en el muntakile min el batil ledhi i'tadehu kalbuhu la ju menu en jekune fi kalbihi bakijet tun min tilkel ade njeriu i cili futet në islam i ri thot hoxha nuk duhet me shpejtue mi besu gjithçka pse nuk i besohet mi pas met xhahilijet i madh dhe nuk mundet shpejt me pastrua ta Se këto njerëz kanë qenë të ri dhe kanë hi në islam dhe menjëherë kanë dashur m'u përngjasu me qafirat. Menjëherë kanë dashur m'u përngjasu me qafirat. Para mendonen dhe një tjetër me pas thonë, po mirë e kanë. Mirë e kanë këta. Qashtu është? Ja. E kanë dëgju pejgamberin sallallahu aleyhi sallem dhe hoxha e ka nxjerrë prej kësaj, prej këtij hadithit se njeriu i cili futet në islam i ri. Nuk guxon m'u marr model ai. Nuk guxon m'u marr shembëlltyrë ai. Ai ende është i njollos me xhahilijet. Ai nuk din prej fesë Allahut xhalla wala. Ani pse është i sinqert. Mundet me kon i sinqert ai. Edhe mundet mos me pas nifak as pak. Mirëpo nuk din. Nuk e ka mësuar se feja Allahu xhallahu ala nuk mësohet për një ditë. 13 vite pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm një çështje ua ka mësuar sahabëve. Qadiyatun la ilaha illa Allah. Çështja më e madhe la ilaha illa 13 vite. Nuk janë 13 ditë ato, 13 vite. Hiç pa u nal, 13 vite veç la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Kurgja tjetër. Edhe s'kan thonë një ditë ja Rasulullah, msona diçka tjetër. Apo kanë mund me thonë, ja Rasulullah, msona diçka tjetër, se la ila ila Allah ma e msum na, ja, jo, asnjë ditë s'i kanë thonë kështu. Po 13 vite, pse, m'u çrrënjos mirë injoranca të cilën e kanë pasë. Edhe njeriu i cili futet në islam i ri duhet me qenë i edukum. Mos me shpejtu shumë çështje, pse, ngase mundet me sharru keq, edhe ai s'e di, mundet me sharru keq, edhe ai nuk e di, ue hum la jesh'urun, andaj Allahu xhalla wala shpesh e ka përmend në Kur'an, ue hum la jesh'urun, Të këqijat që i bojnë nuk i ndjejnë, s'i ndjejnë. Inna ma nahnu muslihun, ka thënë Allahu, ata thonë, mirë jena tu bo. Mirë jena tu bo. Pse prej paditurisë të cilën e kanë. Kaptina të cilën e ka pru hoxha në vazhdim, është kaptina ma xhae fi dhebhi li gajri la. Na kena përmend se hoxha në gjash kaptinat e para i ka përmend rregullat bazore, themelore të librës Kitabu Teuhid. Dhe kush i ka kuptuar gjashtë kaptinat e para, ai ka kuptuar meselat e akidës në përgjithësi. Këta janë shembuj të cilat hoxha i ka pru, sa për ilustrim se çfarë fotografie mundet me qenë shirku. Hoxha thot, çka ka ardhur në therrjen për dikë tjetër pos Allahu xhallahu ala. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Kjo është kaptina dhe ajeti i cili sillet në kaptinën e therrjes për diçka tjetër pos Allahu xhel-le ve ala dhe hoxha don me argumentu se therrja e kurbanit e kafshës bëhet vetëm për Allahun tebareke ve teala. Ndërsa therrja është dy lloje. Therrje respekti dhe madhrimi dhe therrje për nderim. Apo dikush e therr diçka m'u afru te dikush, se e madhron zemra e tij e madhron ata dhe ka therrje për musafirin që i bëhet, për me respektu. Kjo e dyta ka dispozitën ndonjëherë mustehab, e pëlqyshme ndonjëherë është e lirë, si dush e pren, si dush mos e pren, nëse do me hangër mish, ha, nëse s'do, mos ha, ndërsa nëse bëhet për madhrim, atëherë është shirk. Nëse bëhet për me madhru, m'u afru të personi i cili therret për ata, ajo është shirk, andaj Allahu xhel-le ve ala ka thonë, thuaj namazi jem. Allahu ka fillu prej te namazi, thuaj namazi jem. Prej adhurimeve, më të para, namazi jem, salati. Pastaj ka dalë te nusuki, nusuk ka dy kuptime, therrje dhe adhurim, therrje dhe adhurim, ve mahjaje, Pastaj ka thënë Allahu xhel-le ve ala dhe jeta ime, krejt jeta ime, çka marr frymë, e çka zhvillona, e çka marr çka shikoj, e çka mendoj, e çka veproj, e çka lëviz, e çka heshti, e çka rri qetë lillah, veç për Allah. Ve ma ve memati, edhe kur vdes, vdes për Allahun xhel-le ve ala. Andaj therrja bëhet vetëm për Allahun tebareke ve teala ve bi dhalike umirtu. Allahu thotë thuaj, me këta jam urdhnu, me këta jam urdhnu, mu fal, mu me therr, me jetu, me vdek veç për Allahun. Ve bi dhalik me këtë këta jam urdhnu ve ene evvelul muslimin. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe thuaj unë jam i pari prej muslimanëve. Unë jam i pari prej muslimanëve. Dijetarët kanë thënë, çka kuptohet unë jam i pari prej muslimanëve? Kanë thënë i pari prej muslimanëve në mënyrë historike s'ka mundësi me kanë ngase Ademi alejhi selam është i pari prej muslimanëve dhe pejgamberë të tjerë ka pas të parë që kanë qenë prej muslimanëve, mirëpo kuptimi më i vërtetë dhe Allahu e din më së miri, unë jam muslimani më i mirë, i pari në xhenet. Këta e ka kuptimin, ky ajet. Ve ene evvelul muslimin, pra pejgamberi s.a.s. është urdhnu me thonë, thuaj unë jam i pari prej muslimanve. Pra, islamin e kam realizu ma s'mirti. Edhe për këta Allahu xhel-le ve ala, ma çel mue derën i pari në, në xhenet. Pastaj e ka pru hoxha fjalën Allahu te bareke ve teala inna a'tainaka al-kauthara fasalli li rabbika wanhar. Ne ta kemi dhënë ty kautherin, një lum të madh në xhennet. Fasalli, falu për Allahun xhalla wala. Wanhar, dhe ther. Ther kurban dhe kafsh për hir të Allahut te bareke ve teala dhe kjo kjo ka ardhur urdhër që mos me prej për dikën tjetër pos Allahut xhelle u ala. Kurbani, kafsha nuk therret vetëm se për hir të Allahut te bareke u te ala dhe kjo është një lloj prej llojeve të cilat ka mundësi njeriu me ra në shirk. Prej llojeve të cilat kanë mundësi njerëzit me ra në shirk është therja e kafshës për dikant tjetër pos Allahut xhelle u ala. Rrezikshmëria e therës për dikën tjetër pos Allahu xhelle u ala. La'an Allah, Allahu e mallkoft. Dhe kemi përmend në një rregull nëse e mbani mend se kur vjen kjo trajta e shkuar, trajta folja në kohën e shkuar, la'an Allah, Allahu e mallkoft, ka dy kuptime. Ose lajm, pra Allahu e ka mallkue, ose dua, Allahu e mallkoft. Kështu kuptohen këto tekste që kanë ardhur në kohën e kaluar. Lean Allahu, Allah e mallkoft apo Allah e ka mallkue. Kështu kuptohen në gjuhën arabe. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lean Allahu men lean walidayhi. Allah e mallkoft atë njeri i cili mallkon prindët e vet. Nuk lejohet me i mallku prind, me thënë Allahu ju mallkoft. Nuk lejohet me i thon prindve, Allahu ju mallkoft ngase pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon, Allahu e mallkoft atë njeri çka thon Allahu i mallkoft prindt e mi. Nëse Allahu xhelle wa ala e ka lidh adhurimin me respektin e prindve. Ve kada rabbuke ella ta'budu illa ija ve bil walidejni ihsanen. Dhe ka dhanë urdhër Allahu të prerë. Me adhuru veç Allahun ve bil walidejni. Dhe me prind m'u sill mirë. Kshtu në adhurimin ma t'lartë menjëherë e ka bashkangjit dhe të sillemi me prind mirë. Andaj pejgamberi sallallahu sallam edhe në hadith që ka përmen Allahu e mallkoft at njeri çka therë për dikën tjetër pos Allahu xhelle u ala kurban dhe Allah e mallkoft atë njeri i cili i mallkon prindt e vet. Kjo një rrezikshmëri e madhe, madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalue njeriun edhe me sha dikën tjetër. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin se ka nxjerr Buhariu, "Yasubbu aba ar-rajuli fa yasubbu aba." Njani e shon babën e tjetrit, në fakt e ka sha babën e vet. Yesubbu, njani prej njerëzve ka thonë, e shanë babën e tjetërit, e ka sha babën e vet. Në hadith tjetër ka ardh, qysh ka mundësi ka thonë ja Resulullah me sha babën e vet? Ka thonë, pa po, ai e shanë tash babën e vet, babën e këtina. N'fakt, bëhet se vetë po m'u sha baba. Fe yesubbu, umme ehadi, e, e shanë njanin, prej nanën ja shanë dikujna, a ja shanë nanën këtina. Në për janë samë në kam su Mësu banë shkak më të sha nana As baba Qish Ti e shana e të sha Pra ba shkak më të sha Nana jote ose Babi it Në më për nga meri Së lalasem gëda dit Kanë dalu rep Mësë më ba shkak më të sha Babi jot Dhe nana jote nga se këto janë Prej nderit Pas ta ka thonë për nga mësëm hadith Lënë Allahu men awa muhdithen A kjo nervi i bashkohorve Kjo me prek nerv Të njerëzve të cilat nuk e njohin fenë e Allahut Xhele ve Ala Shikoni çka ka thonë pejgamberi alejhi selam Allahu e mallkoftë atë njeri i cili E strehon bidatxhinë Allahu e mallkoftë atë njeri i cili E strehon bidatxhinë A e shikoni rrezikshmërinë e strehimit të bidatxhiut? Lane Allah, Allahu e mallkoftë atë njeri i cili e strehon bidatxhien. Dhe kanë thonë dijetarët, çdo lloj bidatxhie. A veçanërisht, ai cili ka problem në akide. Veçanërisht, ai cili ka problem në akide, ngase kjo bëhet shkak dhe sebep me ju prish njerëzve akidja. E strehon bidatxhien ai. S'munet m'u nda prej bidatxhies, do sa nuk e di se pejgamberi alayhis salam e ka mallkuar lan Allah. E ka mallkuar atë person i cili e strehon bidatxhien, pastaj ka thon hoxh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lan Allahu man ghayyara manar al-ard. Dhe Allah e mallkoftë atë person i cili i ndryshon kufijt e tokës. Qysh i ndryshon kufijt. E ka shtëpinë dhe muri është i caktuar, e shtyn pak. apo kufijt janë qysh kanë qysh janë pajtu njerëzit në ato kufij dhe vjen ky dhe i shtremon kufijt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallku madje ka thonë në hadith tjetër men iktata'a shibran min al ardi dhulmen kush e merr ndonjë tokë pa, padrejtësisht jo me hak tuvika min seb'i eradin kanë me iu ngjit në kokën e qafën e tij ditën e gjykimit shtatë toka shtatëfish prej asaj toke që e ka vjedhë Rrezikshmëria e vjedhjes padrejtësisht. Pastaj hoxha e ka përfundue këtë kaptinë me një hadith të cilën e ka nxjerrë Tariq ibn Shihab nga Imam Ahmedi në Musnad. Hadithi është polemizue se a është i saktë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe më e vërteta është se nuk është i saktë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Nga Selman el Farisiu domethan hadithi nuk i takon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirëpo i takon. Fjala Selman el Farisiut edhe pse ka dijetarë që kanë thënë hadithi është i vërtet, ne kemi mendimin se nuk është i vërtet, thot dekhal el jannata rajulun. Ka hi në xhenet një njeri fi dhubabin për një miz. Ka hi në xhenet një njeri për një miz, miz mushkonjë. Wa dekhal an nara rajulun fi dhubab. Dhe ka hi një njeri në zjarr për një miz. Ata njerëz janë mbledh edhe kanë pas një put. S'e kanë lanë me kalu kërkan pa pre kurban qoftë diçka për këtë putin. Pa pre diçka kurban dhe mu afru te ky puti. Fe kalu li ahadihime, karrib. E kanë nalë njanin kanë thonë preje diçka për këtë putin tonë. Kale, lejse e indi shej, ka thonë, s'kam me veti kurgja me pre kurban për këtë putin e juj. Kalu lehu, karrib, wa lehu dhubeben, ka thonë, qe një mizë, preje për këtë putin. Bane nijetin për këtë putin. Fe karrab e dhubeben, tha bjerma mizën dhe e prejti kurban për këtë putin. Fe khallu sebilehu, dhe ia lshun rrugën. Ia lshun kufinin, hec. Një mizë e ka pre. Mizë, as nuk shifet mirë. Fe dekhalen nar, ka hi në zjarr. është fut në zjarr për një mizë. Ve kalu li akhar, kur erdh ky tjetri, i than, ti çka ki me pre për këtë, kurban, për këtë putin tonë? Tha, ma kuntu li ukarribe li ahadin shejen dun Allah. Tha, nuk e dini se unë për kërkan pos Allahut s'pres kurgjo. Unë s'pres për dikan tjetër pos Allahut xhalla wa ala fa darabu unuqa dhe i mshun në qafën e tina dhe e mbytën fa dakhala al janna dhe u fut në në xhennet. A e shikoni njeri sa ka mundësi me hi n'zjarr dhe për çka ka mundësi me hi në xhennet? Për një mizë. E ka pre për një put, edhe ata me kapërcy rrugën. Me kapërcy rrugën s'e ka pas nijet me pre për ata. Po me kapërcy rrugën. Dhe kjo rrezikshmëria e mosmësimit të sendeve. Ngase hoxha thotë pastaj në në vazhdim, ngase koha është e kufizume, ka thonë në vazhdim, nuk e ka pas nijet për putin, po veç ta ka kalojë rrugën, kufinin ta kalojë. Se e kanë ndal, kanë thonë, preje diçka. S'kam kurgjo, hajt një mizë preje. Ka thonë një mizë e vogël. Ta kaloj rrugën. Mirëpo dekhalen nar, ka ka fut në zjarr. Andaj njerëzit sot thojnë një votë be shumë e vogël është. Dekhalen nar, futet n'zjarr vlla Futet n'zjarr, ngase te Allahu ty t'doket e vogël Te Allahu a shumë e madhe, me ia përshkru diçka Allahut xhelle ve ala, çka s'i takon Allahu xhelle ve ala, s'lejon asnjë grimcë me iu përshkru diçka, çka nuk i takon Apo me ia dhonë t'drejtën dikujna, çka i takon veç Allahut Asnjë grimcë Ajo i takon veç Allahut, jepja veç Allahut. Një mizë nuk shifet, mirëpo mundet njeriu mu fut në zjarr dhe për një mizë njeriu futet në xhenet. S'ja jep tjetërkujt veç Allahut xhelle ve ala. As mizën nuk e pres pos për Allahun tebareke ve teala, andaj ka thonë hoxha, këto janë disa mesele të mëdha mea diqatiha wa khafaiha, megjithëse janë shumë të fshehta, shumë të holla, thotë janë shumë të rëndësishme. Janë të holla, janë fshehta. Sahabët nuk i kanë ditë. Sahabët nuk i kanë ditë. Madje Muadh ibn Xhebelin kur e ka çu te Ehlul Kitab, te njerëzit me libër i ka thon Muadh, e ka nal para se me u nis ka thon Muadh, nalu pak. Ka thon ai di ku je tu shku. Ka thon ja Rasulullah në Jemen. Ka thon ata kanë dije. Ruju, kanë dije. Pra, me gjithë se kanë dije, ka thonë, thirri ma s'pari n' shahadet. Thirri la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah, ngase me këta shpëtohet te Allahu tebareke ve teala lusim Allahun xhel-le ve ala, që të na jape prej kuptimit të cilit ja ka dhanë sahabeve të pejgamerit sallallahu alejhi ve sel-lem, lusim Allahun xhel-le ve ala, që të na jape fikh në librin e tina dhe në sunetin e pejgamerit sallallahu alejhi ve sel-lem, lusim Allahun xhel-le ve ala, që t'i ktheje muslimant,